Amin. Fierbinte, solind, la Domnul fericitule, te arăți ca un bun scăpare credincioșilor, pentru care icoana ta o sărutăm ierarhe cu dragoste și ajutorul tău cel minunat îl cere de tulburările.